Izarbel Teknopolian kokatutako ingenieritza eskolak, mende den batez ekarri dituen aurrerapenak ikusgarriak dira. Eskolak ingenieritza formakuntza bakarra du, baina opzioekin hainbat arglotan, askotan osatzen dena beste eskoletako formakuntza batekin. Alta, ez tia taldea ez da bakarrik irakaskuntza nari. Arlo ez berdinetan ari dira lanean, iban lizaraldek ez tiako ikerlari eta irakasleak horroitara ziduen bezala. Kampotik sarritan ez ezaguna da ingenieritza eskola bezala, normala da, eh? eskola, astapenean eskola bat gira, beraz irakaskuntzan eh, aritzen gira batez ere, baina estiak baditu beste arlo batzuk, bai e, enpresa sorreran, edo enpresa berriak sortzeko inkubatea delako eta estia entrepran barnean hor bada aktivitatea garrantzitsu bat, eta gero, dala, ba, estia edo ikerketan hor ere talde polit bat dago lanean, ez da? Azkenean ikerlari gehienak irakaslegira eh, momentu berean, ez da? Eta egia da, bai, ikerketan gaur ospatzen duguna da hogeita bosturteak, ikerketarloaren arloaren hogeita bosturteak, guk geuk astapenetik ez dugu nola baiteko CNRS edo horrelako erakundeak bezala e, ikerketa egiten, guk egiten duguna da ikerketa, ba, nola fisikoek eta beste lankide batzuk eh, ikertzen dutena hartzen dugu eta saiatzen gira hori enpresetara eramaten eh, nolabait eh, terrenora eramaten ez da gauza konkretuetan, produktu konkretuetan zerbitzu konkretuetan gengaratzeko beraz egiten dugun ikerketa ba, gehienetan, gehienetan izaten da, edo beste unibertsitate batzuekin kolaborazioan, edo enpresa batzuekin, e, e, lan, beste lantegi batzuekin kolaborazioan, e, gauza konkretuak, e, produktu eta zerbitzu konkretuak abian ezartzeko. Ekintza konkretuak beraz, eta horrekin bertako goi mailako enpresa teknologikoen sortzea sustatzen dituzte, batzutan ikasle horiek sortua. Ikasleak e, batzuetan begia gehiengoak e, aurkitzen du lana Euskal Herritik eh, kanpo. Baditu adibide hon batzuk eh, ikasleak zintzuk egoaldera joan diren, Hor badira ba, lantegi batzuk eh, ba, nolabait Europara begira daudenak edo Frantziar merkatura begira daudenak eta beraz ikasle euskaldunak ere badute aukera egoaldeko enpresekin lan egiteko eta gero beste batzuk ere e, aipatzekoa da ere bai badire ikasle batzuk beren lantegia sortzen dutenak eta hortan estian ere badago Eh, zerbitzu berezi bat eh, laguntzeko eh, lantegi berri hori sortzen eta hori ere aipatzekoa da ikasle batek bere lantegia sortzen duen lanean eta Euskal Herrian gelditzen dilarik eta beste lanpostu batzuk sortzen dituelarik hori ere adibide oso bada bai.